bodho kepengin duwe bojo, duwe bojo sepisan liyane wong lanang gaduh ati nang wedok ae. Masa kaya ngene iki lho. Ngene omari butik kaya ngene gak nyabani omah. Jam itu budal. Jam itu sore mulai. Ngene iki, nek wong wedok ngomel jare wong wedok kakek ngomong, gak diomeli gak nyabani omah. Apa ta duwe sir-siran ta ya apa? Kang Parman iki. Ati aku ngipi-ngipi ngipi gak enak ae. aku mabengi nyipi sewekku beda. Dari wong tua-tua biyen iku nek kapan duwe bojo, wong rumah tangga nek kapan nyipi seweke beda, mesti wong lanang ki ada apa-apa iki. Atik <laughs> mulih tak takon atik gak ngaku. Heh, awas gonku ya. Diumbar barang wedok tak jawane. Nggih sak karepe dhewe. Kon iku lha opo kon? Hmm? Eling nek ndek bojo. Eling. Eling nek ndek omah. Aja muleh, aja muleh, aja muleh kon ya. <laughs> Dumar barang wedok karo jawane. Kon niku bojo tamungsun. kaya kebebasan gak sak karepe dhewe. Mbok eling apa ngene omah, ribute penggawean sakmene kae kok enak-enakan. Wong kabeh wis tak tandangi ngono. Kamula nek paribasane keluak bumbune rawon ketuwak sak jeron-jeron dadi bojomu gak kenak-kenak mulai kemanten anyar biyen sami saiki delokno ana enake. Hm? Pancen sing salah iku kon wis ro kluwek kon pilih. Oh, mamula, ya iki lho nek omah-omah gawe karepe dhewe nek gak nurut nang wong tuwa iki. Ya wis melarat, kok nurut wong tuwa biyen. Oh, dirabi kantor pos aku. <laughs> Anek kon dirabi kantor pos. Oleh rong taun, di anak perangku lah. <laughs> ngomong ya. Ora ngono nyatane sing dadi. Kae iso ngomong aja ngomong. Murung diapi kantor pos, dilamar mana aku? Dilamar sapa? PMK. <laughs> Dirapi PMK. Iya. Iya nek metu cek bareng motor kloneng kon ya. <laughs> Ala yo gak ngono nyatane jamen nom-nom aku. Sing nglamar aku delok apa? Antri nglamar aku. Iku tolek lengok gas iku. Mbok, delok napa golongane pegawe-pegawe tok. Pegawe sing ndi? Delok napa? Ah? Tukang anim, tukang radio, tukang mebel. Masih tukang copet lah iya. mamula <laughs> mamula, ya sing ngene iki lho. Sing melarat aku dhewe, dulurku telu enak-enak uripe sing rabi. Walah nek ngomong cek eblase dulurmu telu sing Tapi nyatane sing dadi delok napa dulurku wedo-wedo iku sing telu iku. Sing ndi? Eh, sing ngono jombang dirabi. Lurah Jombang. Iya, sekolah dukun. Delon sing ngene kerta? Apa? Oh? Ya dirabi cari Majakerta ya, Man. Manya nurut wong tuwa. Delon sing ngene Gresik. Dirabi kebumar cuwet. <laughs> Eh, nek ngomong olehmu ngejokno awakmu iki lho. Tapi nyatane sing dadi. Kon lan delon apa dulur-dulur aku iki. Dulurmu sing endi? Jono Mian Samsuri. ala wong dulurmu telu gendeng kabeh. <laughs> Panjane sik usum-usuman panjane. Wis gak nyambut gawe rewel. Rewel apa? Mbok eling jaman biyen mulai kemanten anyar biyen apa? o Iwak tempe dipecel nyet ngene mangane lep-lep ae. Iya, kemanten anyar. Bareng saiki. Nek gak didulang sego gedang gak gelem mangan. <laughs> Eh aku kan sakno bayi umur 3 bulan iya. Tapi nyatane sing dadi muda umur muda rewel, mah mulo rewel adenane ngombe sak ngombe. biyen ngelak namburi ngombe banyu genduk glak-glak kae. Iya biyen sik kematen anyar. Bareng saiki. Apa? Oh? Nek gak didot gak gelem ngombe. <laughs> Oh, tak tapuk lambemu. Ndeng ngono wong wedok penamono, nyusana wong wedok, turu sak turu. Apa? Oh? Biyen ngantuk bebere kloso e saksek kae. Lah saiki. Bareng saiki nek gak dibandul gak gelem turu. <laughs> Aku kok sakno tarsan ya. Wong Tarsan nek ngomong karepe dhewe, kon tumen sing sakmene gedene turu dibandul iki. Tapi nyatane sing dadi ngono, Dik, dawakna lara rezeki nek lara nek lara rezeki ayo nglencer nang ngone Buronalas. Iya, aku ngomong ngono panjenengan. Keturutan lara rezeki. Lah iya. Nglencer nang Buronalas. Mm -hmm. Ngone Buronalas nggih bingung sak Buronalas. Golong-golong nyalung Pak Jaran. Nah. <laughs> Sangat umur limang tahun tenan. Panjenengan wis gerang, Kang. Panjenengan wis gerang. Ngerti. Mulih teko buruan alas. Cuma no betak kak gelem. Sawangane wong sebalik-balik numpak. Numpak dokar kak gelem. Mong singkur jarane. Numpak bemu kak gelem. Ambo bensin. Jaluk gandol mantar tangki. Mau <laughs> sore rewel apa? Oh. Mudun teko montor tangki njaluk potek. Lah apa nek mati kena jahe tinggalan? Dipoter setengah badan gak gelem. Kurang manis. Dipoter sak badan gak gelem. Kurang tepak. Njaluk dipotrek kilat to. Kok <laughs> sakno nyambi aku ya. Tapi nyatane sing dadi wong wedok nek ngomong saenake dhewe. Saenake dhewe. Ana dhewe yang ngono. Ya sak karepe dhewe nek penom ngono. Aku tau sing gawe karepku dhewe. Ala wis gak nyambut gawe pirang-pirang taun gawe karepe dhewe nek lunga dikek kebebasan. Dan telu mule. Jam loro budal. Jogoh. Jogoh apa? Tak dentik penom Ngaku jogoh, ngaku jogoh. kemul-kemul kalu gawene. Adem. Hm? Nek iringane prauto lapo penon iringane prauto? Hm? Kate nyolong ban beno ya. Bane ana apa-apa ne ilang lho, tanggung jawabmu. Ono arek wedok liwat tadi. Ayo, iya tak gak. Ayo tak deloke teko doan penuh. Sing tak tek tak tek gak penuh. Ono arek wedok liwat tak delok. Oh, saya parang putih, kelambi ijo ae pun adik mana. Ayo, saiki tak tutang tak jabut ilatmu kon ya. <laughs> Wong wedok kon niku aku ngono iku sih. Apa ane karo? Ro temenan. Ro. Lah kene apa kok gak nyengkri? Kok nyengkri? Gak isin wis ro ngono tunggoni. tak eh, dimareni ngono ya. Ngluyur Aku nek leren ya apa di kondokon. Kondokon, kondokon. Nek leren lak leren dhewe. Mau mae lo ya. Panjen saiki sira dok memel lah Aku tak bayar arisan aku. Nyang ndi kon? Bayar arisan. Mulane mang pengirene. Nek niat melok mbayar arisan ya aja sama ditak. Sik durung kaduwe sing usaha iki mau. Lah bali. Tak tinggal ya. Wong lanang. Tak tinggal. Tangkebatan lho. Wong wedok. Sapa iki? Mangga. Apa? Mat. Sapa sih? Ora tamen. Sanu bet. Mat. Ya iki, Pak. Iki ya, Mai. Ah, Bu. lo kan? Iya. apa? Anu, ndi manuk ku, Man? Manuk ku lundi. Kembali <laughs> kok kan pelengang-pelengang. Manuk ku lundi. Manuk kundi, manuk kundi. Apa? Wong manuk wis tak tuku adakno. Manuk tak tuku kan iku bojoku murang-muring iki lho. Iya, Dek, wis gakno manuk iku Dek, aku ya. Iku lak manuke bapakne arek-arek ta. Brono kok pancen parmani wene. Kulo kandhani. Apa? Niku mumpun kulo kajati pun kulo niati. Sing dodol anak sampean ta? Sing dodol sokran. Lah nggih. Terus kon tuku pira manuk iku? Nek tuku ne ngoten mboten sepira, nek kulo tumbas 500. Lah iya nek manukku sida kon tuku 500. Ya apa? Lah yo hancur rasa hatiku iki. <laughs> Aiman, eh, balik lo man. Oh, betul sakit. Ya apa? Oh, gak iso. Nanti makan ini diajar. Loh, anggur diajar ngono lega aku. Jalun sing gendai kran, jalun sing gendai, manu iku dicekai royokan. Gak we jaluk nang sepeda ae mari, nang Iya. Bojone nang ndi? Bayar bayar arisan. Lho, ya apa? Dak ngono, bayar arisan, bayar arisan. Manukku kan kena bojomu ta? Iya. Iya. Lho ya, permanuk kudu karo bojone ya, apa Bang? <laughs> Memang. Pancen iku ya karepe bojoku. Endi sing wedok endi? Mbak Arisan. Calon lho kan, temen lho. Calon. Aja sampai digawe royokan manuk iki. Nek sing manuk kuwi digawe royokan ya apa nek temen. Lha iki apa sing wedok? Hmm. Dek, kok aku kok, Dek? Ya soalnya manuk iku lho, Dik. Napa, oh? manuk? Manuk tak jaluk, Dik. Hah? Tak jaluk. Di enake dijaluk, manuk enake ora dijaluk. Ah. <laughs> Manuk dilur ka dijaluk. Ya, oh. nek manuk sih dapat duwe sampean. Apa, oh? Lah sampean lak duwe manuk dhewe sih. Lho, timbangane manukku dhewe, kuwi enak manuk tuku iku. <laughs> Nek manukku gawe oyok-oyokan juga. Yo. Kince waning. Apa? Sing timbang sniki lak, Pak Farman. Iya. Lah sampean kok melok mempertahan. Tapi aku sing ramut aku iki. Sing ramut iki Pak Mulyo. Sing ramut ta, rupane ku seneng aku karep aku iku panjenengane. Iya, bapak mari dik. Bapak ya apa sepenuh kan? Manuk wis diramut bojone Parman ya ini kok. Nah, manuk pernah diramut bojone Parman, terus manuk wis endi? Iya, kadhe manuk mana kok. Kadhe manuk mana dik aku dik. Ada, ada. Ada PR ya. Aku tak duwe hiburan mana lho, Dek? Apa nek Mana tuh sampai pedes gemuran lho, Kang. Timbangane mana peno. Lah kan manuk iku Kang Mandeng. Ah. Panas manuk ku duwe sampean. Terus aku telek manuk kandhi mana. Kae kok oh iki ya lah timbangane manuke kang kamar mang cilik. itu manuk ku sak manuk gedhe. Ayo. Jane nek tak pikir sing sak temene bener kan? Iya. Manuk kuwi pancen cilik kok. Cilik kan. Kan manuk tuku ya ora sadar timbang. Seneng aku. Mulane kon nek turu saiki gadek tangi. Gak tau tangi pancen nek padha kabawakku kan. ngoprek manu iki. Panjenengan ngene iki ya. Nek panjenengan kon wis seneng ambek manu oleh nutu kuwi. Wong aku bojomu. Hmm, iya. Nek sampak dijaluk mbok masih gede. Oh, ora karo mati tak belani dijaluk kuwi nang Wong aku tuku manu kuwi ya kanggo kon. Iya, Mas. Lah nek kon panjenengan gak seneng, apa boleh buat? Sarene kon seneng. Hmm. Iya. Mbok adik dijaluk. Ajak teman atau tidak? Temenan. Man, kon gak seneng manu kuwi aja dibuat lho, Man. Man kon manuk dibuwai lan kuwi apa kuwi man kon iku. Dibuwak atak ngawur ae. Ayo wis cocok. Kon balekno tandak man. Pernah wis keras ngono lho Kak. Wah ngene kok. Ayo eh, dibalekno tandak. Gak tak balekno. Aku gak trimo lho man iki man. Gak trimo. Gak aku. Babah. Nek gak gak trimo kan padha ae. Iya. Aku padha-padha melok ngrasakno. Iya. Pak <laughs> ambek emak ya apa ambek Pak Parman ambek Bujur Pak Parman iya timbangane kere-kere ana kene ya wong hmm. kampung ki ana lurae iya wis enake njaluk penjelasan Pak Lurah isane bali manuk kene iki ya apa wong naik mari Pak Nek aku bali tak pertahanno manuk iku wong aku tuku Mungkin tapi bapak pun ngurin Wong iku aku ya gak nyolong Laku ku ya dek Iya kak Tapi kan lak seneng ya Seneng Sebab mana gede Iya hmm. Lak seneng gede nih oh. Kau iki gak putus ngurin kini pekor iki Ayo namanya Wak Luwak. Ayo Wak Luwak sampean. Hmm, Dik. Apaan itu tak lapor ayo. Lapor rek kan lapor kan beneran Mama. Oh, iya nek perkara ini lapor. Ayo. Ayo budak Ayo. Ayo. <laughs> Sawangan. penduduk kene iki nek jaran wis tunduk patuh apa sing dadi perintahku. Buktine ana pengumuman mengenai kebersihan teko atasan, mengenai pembangunan. Begitu tak perintahno ya wis gerak kabeh. Muni kerja bakti ngalor-ngalor kabeh. Ngidul-ngidul kabeh iki senengku. Cuma situ penduduk sing aran Jo iki apa? Masih wong bodho cik nemeni aran iki. Tak kandani, kebersihan dijogo jo, omahmu tak delok kotor nemen. Kesehatane anakmu cek terjamin. Ya apa? Oleh rong dina tak sambangi tetake. Sangkakno sik got-gote diberseni. Dadak meja kursine dibreseni sak amben-amben cetakon jadi dol. <laughs> wah, wah, wah, wah, berat, berat, berat. Lah iki lho untunge aku iki. Mengenai bangunan-bangunan desa wis komplit kabeh, sampai oleh pangalembono teko atasan. cuma penduduk sing tak erani man penduduk iki sampe kurang luwe rong bulan iki kok gak tawon wong mancik ngene pendopo eh lapor tak ngene ngono gak ana lho iki lali tak buyar penduduk iki <laughs> luwe-luwe kebayane kayak buri iki aku mbutuhno rundingan mengenai desa kentongan tak tabuh sing darani mengenai tanda-tanda ngumpulno kebayan lan liya-liyane kentong tak tua bus sampe legrek kanu njebus kebayane apa tak nek jengkel-jengkel tak pangan kentong ilan <laughs> lha iki apa iki rupane iki nyuwun apa bayan botong rupane iki eh, nggih ya apa dong kon niku awakmu iku siji-sijine kebayan sing lawas nok kene eh, nggih mosok gak ngerti winginane tak kumpulno jawaku tak tutukno kentong Kene lak wis ana ta tanda-tanda mengenai desa iku e. Eh, kentong tanda iki kanggo tanda ngene, tanda ngene lak wis ana kabeh ngerti lak. Nggih pun kengertenen wong pun suwe dados kebayan rah. Lah. Nah ngerti tak takoni saiki. Eh nggih. Si tak takoni, kentong mengenai bahaya-bahaya desa, lak wis kabeh iki. Ampun. Kode-kode kentong. Oh, kode niku mboten tau oleh kula. Kode apa sih ya? Lah kode buntutan iku. oh gendeng tenan iki kode tondo iki lho yan tondo eh tondo kentong tondo sing melalui kentong oh nggih ayo dicantumno tanggo desa hmm, pun pun kaya dene saiki tak takoni ana tondo kentong ditabu loro-loro misale tung tung tung tung la ono iku enten iku iku tondo apa niku tandane enten tiang gegeran Rajapati nek lur-lur iku. Nggih, nggih. Iya. Nggih, Ngerti wis kan. Nggih, pun. Lah nek kentong ditabuh telu-telu misale tung tung tung mandek. Nggih. Tung tung tung mandek iku tanda apa? Niku tandane niku wonten tiang tukaran sampai dadi Rajapati. Oh. Niku. Iya, iya. Lah nek ana kentong titir, misale tung tung tung tung tung tung tung tetir terus. Niku kebakaran utawi kebanjiran. Ngono ya? Eh nggih. Lah nek kentong titir iki wis mandeg. Lah nek kentong titir mandeg niku nggih sing nabuh pegel. Oh. Layak apa mboten pegel wong tabu sak monten jarene. Tak jegok kono. Sapa gak ngerti nek iku sing nabuh pegel? Lah nggih. Lah saiki wong kono satu siji sijine kebayan sing tuwa-tuwa ning kok kene. Eh, nggih. Eh saupamane nek kentong telu-telu iku wis ngerti nek kentonge wong gegeran. Eh, nggih. Carane ngatasi, ngerti apa? Bang? Lho niku pun tentangan kula ngoten niku. Ya apa? Lah wong kula selaku perawat desa sudah diberi kekuasaan penuh kali Pak Lurah, nggih. Kula tindakan enten wong tukaran. Ngatasi. Ngatasi, katik sing situk nggawa berang, sing situk nggawa arit. utawi tumbak. Ya apa cara? Nek empun tarung temen, nggih mlayu kula. <laughs> oh, tak jego kono. Lah sapa kae nek mlayu nae? Kon iki conto no, kanggo conto kon iki nyontoni pilodok. Mboten kurang-kurang, Pak Lurah. Lho, sing kula pikir, nggih nek mbacok niku kena mungsu le bareng keliru kena weteng kula. <laughs> niki sing lara. Hmm, aja ngono. Eh, Mengenai apa ae? Kon tindak kamu kudu wajar kok dene nyontoni penduduk. Inggih. Kebersihan omamu iso-iso dicontoh karo penduduk. Inggih. Mengenai kerukunan rumah tanggamu iso-iso dicontoh karo penduduk. Inggih. Ya. Niku mboten cukup kula tok sing kula rukunaken niku. Ya apa? Masih rondo-rondo niku lagi kula rukunaken apa lho, Rak? Carane ya apa? Lo gampang anggere enten rondo kula daftar ngoten. Kok kumpul dadi siji? Inggih lan nek empun kula takokaken ten Pak Mudin ngoten lho. Maksudmu ya apa? Nggih kirangan. Ya sampean pikir dewe nek rondo kali kula daftar niku nggih ya napa rasane ati sampean iki? Oh, pancet memelah <laughs> kon iki. Mane-mane ngono ae. Wong keliling desa eh. misal iki ya. Eh, jam loro bengi sampai jam telu ya wis mulai biasa. Eh, aja sampai ono maling, aja sampe gangguan aneh-aneh. Eh, nggih. Eh? Kados kula dipasrai Pak Lurah. Hmm. Ngatur desa niku sakjane nggih pun boten kurang-kurang Pak Lurah. Singkat maksudnya ya nggih cara-cara kaya nanandur, iya bangsane wit klopo mm niku nggih pun kula sukani teorine sing wis tuwa nisore disulami maneh nah ngoten lah terus kaya gedang nggih ngoten niku nggih pun kula atur nurut napa sing dimaksud kali pertanian iya. Dadi pokoke pun dah kula niki pun katik dikuatke malih. Masih sampe hasilé kemang rugekno. Pokok beres. Mboten agak duwe rokok ya leles. Lah hmm. <laughs> kan wis ngombe kopi. Kula wis ngombe kopi. Dereng. Dereng ngombe kopi. Dereng. Ya mene iki. Dereng. Lah kok padha bare aku. <laughs> Terus niki ya napa Gus Lurah? Kula kajenge taken kali sampean. Mengenai apa? Ya niku supados tiang-tiang niku -tiang mpun ngantos enten sing gegeren kaya tas buru niki lak ngoten. Gak ono. Wah, tak ngurusi niku lho lari-lari patrol. Ya iya wis ya. Nggih, tamu iki. ngurusi penduduk kene mene iki ada bakti bar. Amit Pak Lurah nggih. Lungguh-lungguh kabeh sing kenal lho. Ojo rame-rame, Mak. Lah iya, ibu Masih rame. bapak yang ngono ojo rame-rame. Lah lu rame bapak dapur lak mari. Lah yang ngono, Dik. Sing tenang ae. Iya, Kang. Pokoke berkuat. Apa sik diputus Pak Lurah? Nek kon sik seneng ya. Heeh, mm, ngono kampung ana lurah kok gopo. Iki rupane Dik Amin sak bojone sak anak. Nggih, Pak. Lah iki Dik Parman sak bojone. Nggih. Lah kok dungaren, wong yo gak tau grutuk-grutuk ngene kok sajake kemong kok anu jange La, la, lapor sing kemalingan tadi. Lho, ya meneh ya napa kemalingan. Lah ya apa sing dimaksud? Manuk kula damel oyo-oyo anak lurah. Digawe oyo-oyoan. Manuk kula ni damel oyo-oyoan dari ya napa ya ri? Engko tanggo Sing ndadekno oyo-oyoan iki sapa? Eh, manuk kula ni nggih kesenengane bojo kula. Iya. Wis mboten nenten ae dari oyo-oyoan sakniki enten jenenge Parman riku. Hmm, terus disimpen manuk kali bojone Parman ya apa niku? Engko ta. Nyaman. Napa Pak Apa bener omongane amin ini? Enggak ta manuke amin. jare gawe oyo-oyo niki nalari ya opo sih nalari? Jelas ta, Pak? Rupanyane manuk niku pun kula serahkan bojo kula kok. Lho asale ya opo iki lak ngono ta? Asale nggih tumbas kula. Sing tuku sing kok tuku ni? Cokran. Cokran niku anake Amin. Jogane Amin niku. Lah ampun ngoten apane didolan anake dhewe mosok gegeran sih. Kok sampeyan niku ana apa didol? Bojo kula niku nemen kali manuk kula niku. Sampeyan takoni napa bojo niku? Nggih, hmm, nggih Pak Bapak kula sing mboten mboten trimo niki. Soale manuke bapakne arek-arek didol. Kentul. <laughs> Kon iki ya apa sih kran? Manuke bapakmu iki kadung Ya lah, hari ini kira kesenangannya makmu, tetap kok kena nunggu nunggu. Gak marah kan dodol ini? Ya, tenang. Kalau pikir mana ini bapak, emak mau melo-melo. Akhirnya sih muring-muring itu tiba emak. Hahaha. <laughs> Si Parman. Nah, Ya apa sih timbangan kayak oyok-oyokan ngene. Wong ngatasi yo manuk ae. Iki mboten asal kula. Nek kula mboten mboten keberatan wong ngatasi manuk mau. Tapi wong manuk niki pun kula serahkan bojo kula. Lah napa kula pun kadung seneng kali manuk niku? Sama seneng temen kali manuk ya. Seneng ati mangani manuke bapakne niki Kang Parman iki. Gedean manuk niku sarine sok mesti senenge kula niki. <laughs> Dadi seneng ini soalnya gede niku ngoten. Iyalah ya apa sih rek ngene iki. niki ana apa? Sampeyan niki ana apa? Ketegasan sampean. Ngeden Dik Parman tadi amin. Kula niki sisi-sisi nurah, yo napa man kudu saged ngatasi. Harus niku. Sebab nek persoalan titik paman mbon saged ngatasi rendeng-rendeng nang kantor polisi barang niki jelas ketok. Lah gunane napa ten lurah? Ketok nek lurah niku mbon saged ngatasi persoalan cilik-cilik. Lura bijaksana. Nah, ngoten. Ayo. Saiki ngeten mawon Dik. Bojone Parman, manuk niki sampean balekaken lah. Loh, dibalekaken yang sih? Mboten saged nek manuk dibalekaken. Mergo mantri pun kadung tuku kali bojo kula Kang Parman iki. Kae nggih gedhe pisan. Nggih, hmm. mulane kula seneng niku sebab e manuk niku gedhe ngoten lho Kang Lura. Ngeten nggih. Kula atur, manuk niki sampean balekaken nang ngene bojone Amin. Nggih. Lah, sampean kula gandeni manuk kula. Manuk kula gedhean male manuk kula niki. <laughs> gedhe. Gedhean malih lho ki manuke amin niku. Nggih, Kang Lurah. Nggih. Luwih gedhe timane manuke amin. Nang amin iku. Tapi kok tak kandhani. Ojo percaya. Padahal aku nek manuk gedhe ku seneng kok, Kang. Tapi kok ojo percaya dicek nek gak ono kenyataane. Nah, nyatane pun di sana. Lah iki kenapa manggung ndukun-ndukun iki? Pating kerantu. Pundi sih? Niko. Eh, niko ta. Lah kula ngali, manuk sing dugi amin iki pundi? Sing betul mriki, mm. Digawa, digawa, digawa. Oh iku. Nanti nanggo. kok napa ta sampean delok. Jawi ya. Oh, tak percaya sampean iku. Kon rene nek manuk. Ya mriki apa tetang. Ya ben cari kok nek iso. Sampean ketek iki reuni nih niki. Oh, gak karu-karuan gak malian. Manuk ditekek njobol kepanasan ngene Oh, nek manuk niki mang gedean manuk kula, Dik. Lho, ngene. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, à, lạnh à. luôn ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghiền <laughs> dạ. là cùng gì à chú má cùng ăn lại cú lò ghế dạ mình đúng không nào ghế dạ mình ghế dạ mình đúng không nào ghế ghế Lho. Wah, dapat iki nek kan kan. Eh, tambah gede iku suara. tambah seneng nek ketok gede ngene aku. Ah. Lah, pek kok malah suara nek ngono. Iya. Iku mang iso ngono. Lah iya, malah gede ngono arek. Tambah tambah. Ya apa? Cirine tok, Pak. Cici ya, Cici Oh, sing terus bengkong wae tadi. Cici, ini manuk kula lah bengkong niku. Oh, nggih niki napa niki? Sikile niki. Nggih. Kecepit rupane iki, nggih ta? Nek kurungane. Kurungane. Tapi tapi bojo kula niki nek kali bengkong-bengkong ngeten seneng. Soale nek ujul. Hmm. Nek ketemu niku lho, enen oh. enen cilik niki. Nek ketemu bengkong kagane. Hmm. amin iki. Lho Dik, manut wis dibalekne ku lho. Sampeyan mboten bengkong. Enggak bengkong, enggak kecepit apa-apa. Sampeyan arek dibalekno, Pak. Lha kepuran mau sing katang, Dik. Nggih. Lho, tarik tangane. Nggih, mulane ngeten wong soal ngeten pun capek padha seduluran, nggih. Ya napa untung niki kesanggene Pak Lurah saged mutusi ngeten coba mboten lak rugi lah. Nek kok seduluran kali sampean kali Parman barang. Kon yo ngono kan ya. Nemen mana kan aja lancang-lancang, bapak kan arek-arek rono-rono ya apa kan iku ya. Pokok kon bapak nah. Iya. Kan ribut ngerti? Heeh. Kira reken barang-barang sepele ngoten lah. Hmm, dianggap sepele niki lho berarti. Iya, apa? Mantenno aku. Ngene iki, umpama gak sadar elek ambek bapakmu perkara manuk. Hmm. Sampeyan tinggal niku manuk wis dibalekno, digelut kali bojo kula niku. <laughs> Saya kan nek bengi iso turu, soalnya hmm. dibalekno manuk ya. Heeh. Turu terus sekae saya ka tukang. Ha iya, aja lali nek manukku ngelilir. Aku ngelilir. Ya temen kon niku, ya apa sih kon. Dadi sampean pun girang, Dik, bojone Amin. Manuk Dik bojone Parman. Manuk sampean niku kula ganteni sing tukami niku kula ganteni manuk kula. Nggih, teko niki, manuk sing oleh jol teko Pak Lura. Iya. Temenan aja ati kok nguruk-uruk nomane. Ya enggak kan? Kono biasa kok. Aku nek ngono manuk iku ya. Duwe, duwe sing iki Pak Parman niku niku dibalekaken apa ta? Gak, sampeyan njaluk balik gak keberatan. Gak wis gak Soale manut tak lironi, dadi Pak Lurah sing ngalahi. Ya ya wis kulo dijal Pak Lurah lho. Kon pancen lancok kan hmm. pancen. Kan cae dodolan manuk ya. Lah mangkane sak tempuke keluargane Cak Parman karo Cak Amin pisan iki. Iki ki nek diarani ngakhiri cerita. Oh, oh manuk mucak.